Aaliyah, put that up one time. fresh, it don't know a thing on cat. It don't know we gon' gang. It don't know, it don't know, no. She go fresh, it don't know a thing on cat. It don't know we gon' gang. It don't know, it don't know, no. Yo empecé de cero cuando yo bregaba en el ghetto. Yeah. Antes de me ignoraron primero. Eran hermanos, me dijo y se traicioneros. Eso no importa porque yo sigo haciendo dinero, dinero, dinero, Son 900 caballos de fuerza cuando yo ni freno italiano, no que me paguen en americano. soy un marciano, otra galaxia cuando fumamos. sigo matando, yo sigo ganando, tú sigues odiándome. Ella dice que contigo ya, ya no quiere estar. Ella dice fuego, tú eres el más real. Me llama de noche por el celular. que Sigo fresh y tú no tengo que y tú no vivo bien. la calle y no, y Tengo la droga y vos no. Tengo mi flow y vos no. Tengo lo que quiero y vos no, y vos no, y Mami dicen que tengo diamantes en el pecho y también en los pies. Esa puta le cambié los zapatos y le puse una pared Chanel. extendí la tarjeta y se compró un trapado de piel. Yeah, yeah. Y de nombre italiano se a pincel. Yeah. arriba de la mesa y después yo la conté. Yeah, yeah, yeah, yeah. Por acá somos demasiado reales que para vos. Y vos no, y vos no, lo saco en la liga en la fronton. Fa que esos trappers tan tontos, fa que esos trappers tan locos. Y vos no, y vos no, no podés sonar como yo. No podés sonar tan loco, no podés sonar tan ronco. Tengo ice si tú no, tengo cash si tú no. flota y voló. El guasón me y